Hala ordin, juitengia e, e, Jean-Batit dirazaren e, gana eta hor aipatuko dugula Jean-Henri Txelar zentu berri baita. Herria uh, lan egiten behizin, ordin Jean-Batit egun hon? Egun hon. Erranen uh, deikuzu ordin zer lan jamaiten zian Jean-Henri Txelar egeta hortan? Bai, aspaldian gurekin ginuen Jean-Henri Txelar herria Aztekarian eta... Haren laguntza guretzat biziki baliosa izan da, hori behar dugu azpimaratu. Nahar da erran piarex lafit kalonie zenarekin plantatu zela beraz herriaren laguntzeari. Beti erran du eta somataliz ez diogo entzun, iparalde baduela astekari eskualdun maten behar handia eta horra zertako laguntzen zuen akta handirekin herria astekaria. Eta aholkulari bezala eta zuzenari orde bezala urratx handiak egin ditu, urratx baliosak beti aintzinedat egin ginezan. Berroita hamar urteak ospatu gintu eta gero iruetan hori urteak, bai, laketzeion horroita nolako bidea baginuen egina. Baina beti azpi zede, etzela hortan gelditu behar, aintzina joan behar zela, gai gehiago lantuz, kolore gehiago sartuz gaurko egunean, irakurleak hori duiketzen baitu, eh, gauza eh, begien zat ere gustagarri eta irakur gehi bat, eta beraz biziki lan baliosa egindu gure aldean eta hori beraz urteak eta urteak iran duen saila. Gainerat, gainerat, bi haste guziz, bi lantio irazten zituen herrian, eta azkenik oraino duela doidoia bi haste. Gure agorileko pausaldiaren aintzineko azken zenbakian. Eta bai alde batetik, gehesan pontio izen ordearekin, geitzeko sola saldi polita sartzen zuen, eta hori ezartzen du, ginuen beti bigarren hori aldean, eritu delako horren azpian. Eta hor, bai, hor ziren beraz, guk pontiokeriak deitzen gintuenak. Pontiokeriak eren ari behita, biziki ateraldi finak, politak, perla batzu, idazki laburra, bainan dena mamia, eta dena ginharria. Hara. Eta gero, beste sail bat egiten zuen, atxikitzen zuen, telebista lehiotik eta bai. Eta telebista lehiotik sail hortan zer nahi gai, telebistari beha egoiten zen ahatsetan eta hola. Ez ez para, bedak egin daukualdi bat baino gehiago, berri saileri so, naiz ez zituen guti esten, berri sail horiek ere. Baina nahiago zituen uh, luzeago eta barnako diren beste emanaldi batzu, uh, derrazine de zel eta holakoak, eta hor eh, hain uh, hitz gogoetaren paska biltzen zuen, eta gogoeta horien berri emeiten zigun herrian beraz, Eta hor ere, jeinu handi batekin eta bazuen ere hor ezaguntzen, gaitzeko arrangura jende tasunaz, eta nula ez zituen alde bat salatzen jende bahitzeak, hori beti egiten zuen, hori zela gaurko jendarteak jasaiten duen gaitz ilhunenetarik batio. Eta aste gehien ez bat bazuen, bahituak izaiten diren horiek gogoan eta jenetasunaren arrangura handia bestalde ere, eta gero, zail hortan bedean, hau agun besterik da, ardura zonbein leho sartzen zituen erruk bilaz, eta bai, berak pilota zuen ikuste joko maitena, eta bera ere, eh, pilotarien milzagaren buru izana eta asko gizetarat pilotaren alde bermatua eta pilotun txean federazio nean, pilota aldizkaria ere sortu zuen. Eta telebista lehiotik sail hortan ere herri jastekarian beraz, ardura zonbeit lerro bazituen erruk bilaz. Eta pilota etzuen zuen mistanena hanzten, bainan laketzeion ere sail hortan aipatzea, zertan ziren gure talde nausiak erena ibaita, baiona eta miarritzet eta egun nahi no ez dut jakin, zoin zuen maitena miarritze ala bai baina bien berriak biziki poliki emeiten zaizkigun. Ebe, eskerrik uste dit horro erranduzun, uh, eh, gabe, eta eskerrik haintxe ordin guekin izanik, eh, Jean-Batik. Oui, oui. Berriz arte.